Bilang, Kabanata 13 Sinabi ni Yahweh kay Moises, Pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat libi, at isugo mo sila upang manmanan ang kanaan, ang lupaing ibibigay ko sa inyo. Ganoon nga ang ginawa ni Moises. Kaya't mula sa ilang ng paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. Lipi, pinuno. Ruben, Samua na anak ni Zakur. Simeon, Safat na anak ni Hori. Huda, Caleb na anak ni Jeffune. Isakar, Igal na anak ni Jose. Ephraim, Oseas na anak ni Nun. Benjamin, Palti na anak ni Rafu. Zebulun, Gadiel na anak ni Sodi, Manases, Gadi na anak ni Susi, Dan, Amiel na anak ni Gemali, Asher, Setur na anak ni Mikael, Neftali, Nahabi na anak ni Vapsi, Gad, Gewel na anak ni Maki. Sila ang isinugo ni Moises upang maging espiya sa kanaan. Si Oseas na anak ni Nun ay tinawag niyang Josue. Bago lumakad ang mga espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises. Sa Negev kayo dumaan, sa kamagtuloy sa kaburulan. Pag-aralan ninyong mabuti ang lupain. Tingnan ninyo kung malalakas o mahihina ang mga tao roon, kung marami o kakaunti Tingnan ninyo kung mainam o hindi ang lupa, at kung may matitibay na buog o wala ang mga bayang tinitirhan ng mga tao roon. Tingnan din ninyo kung mataba ang mga bukirin doon o hindi, at kung maraming punong kahoy o wala. Lakasan ninyo ang inyong loob, at pagbalik ninyo, magdala kayo ng ilang bungang kahoy mula roon. Noon ay panahon ng pagkahinog ng ubas. Pagdating sa kanaan, Tiningnan ng mga espiya ang lupain mula sa ilang ng Zin hanggang sa Rehob, sa malapit sa pasong Hamat. Umahon sila ng Negev at nakarating ng Hebron at dooy natagpuan nila ang mga angkan nina Ahiman, Sesay at Talmay. Ang mga ito'y mula sa lahi ni Anak. Ang Hebron ay pitong taon ng lunsod bago ang Zoan sa Ehipto. Pagdating nila sa kapatagan ng Escol, kumuha sila ng isang buwig ng ubas na pinasan ng dalawang tao. Nanguha rin sila ng bunga ng punong granada at igos. Ang lugar na iyon ay tinawag nilang Escol dahil sa malaking buwig ng ubas na nakuha nila roon. Pagkaraan ng apat na pung araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises. Aaron at sa buong bayang Israel na natitipon noon sa paran, sakop ng Kades. Iniulat nila ang kanilang nakita at ipinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, Pinag-aralan namin ang lupain, at natuklasan naming ito'y mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon. Ngunit malalakas ang mga taga roon Malalaki ang lunsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalikita ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirhan naman ng mga Heteyo, Jebuseo at Amoreyo. Mga Kaneneyo naman ang nasa baybay dagat at sa tabi ng ilog Hordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Hindi natin sila kaya sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang mga higante. Sila ay mula sa lahi ni anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila.